sing biah utama paman gencoko menika saking wirata sampun pikantuk jago ya pancen iki sing tak arep-arep ngerteni gone ngomongake adon-adon jago menungso kuwi ora ngomongake kanggo ngabotowan bae. Ngabotowan kuwi mung kanggo nggugah gregete si jago karben ngetok marang karosane dhewe-dhewe. Nanging luwih saka kuwi Gane pun paman nganake adon-adon jago menungso kuwi mung kepengin jaring para kawula muda sing duweni kekuatan lan uga ingkang duweni kanuragan pamriyapa yen wis madhek-madhek para kawula muda sing padha duweni kasekten linuwih tur dasare kena dijagake ing kono kena kanggo perjurit tumrap marang para jawiraka maka paman ya ning nadyan mengkono wae kanggo gugah greget jago sing bakal didu tetep nganake ngabotowan lajeng menapa ingkang badhe dipun totohaken tak jaluk totohane burmanu totowan burmanu ya menika kados pundi totoan bur manuk kuwi tegese entek-entekan totoan entek-entekan liripun totoan entek-entekan kuwi tegese yen to jago wiraka kalah tegese wiraka kudu suwung negarane semoga yen jagone pun paman ing kadipaten kinsapura ya paman wiraja sing kasoran yudhane kadipaten kencapura ya bakal tak tinggal nyun pangapunten menika sampun cetha sampun nggih glowe-lowelo anggen paduka paman kencaka menika ngawontenaken adon-adon jago menungso namung kangge sarana jungking palengganipun kanjeng eh cukup ora sangku karepmu cara wong batik wis ketok ngengrengani. Kowe ora sandadak-dakwa sing tanpa bukti. Bukti wis Soko Saka ucape Paman Kincaka dhewe ning anake adon-adon jago kanthi totowan entek-entekan. Ya kuwi bur manuk. Paduka Paman Kincaka keparenga ngiglo waloka. yang tak sejati ini namun badil jungkeng paling gading kan seorang para bu maksuwati sakar boleh muarani aku ini kemana ini orang kulauan ini sento ini tak seksi. ayo mau kari delok sopo jagone sing bakal jengkelang temani bantul rojo molo rojo sarangin jago sawi rojo jagone gede neng kendu gede gombong tolah-toleh saja tanpa duwe greget. Uripe tanpa duwe greget kae. Apa maneh manut Pak sing dak tampa jagone iki mung tukang jagal, wong mbelai kebo, mbelai sapi. Sepiro banggane kokop getihmu. Ora sah kok rembug. pancen saben dinane bilawa mbeli sapi mbeli kebu nanging dina iki mbok menawa bilawa bakal ngukir sejarah bilawa mbeleh menungso sing ora tata patrap wah hedian kandane sajak kawi miris ayo moro ketokan kadik time hei disang sopo singgir bapak demari pato moro saling paman kowe kuwi wong keserakat uripmu aku ngerti kowe mung lama ing tukang jagal ya mung saking gobloke wong wirata sing ora iso golek jago Entek-entekane ya mung kowe sing dijoki ana blabar waja kenteng kawan. Pikiran dhisik. Pikiran dhisik. Yen nganti kowe mengko mati ana ing blabar waja kenteng kawat apa kowe ora mesake wong tuamu sing ngirina wengi gegadhang anake karep ben bisa mukti wibawa ning tentekane malah kelangan nyawa hmm? pikiran pikiran yen kowe gugu kandhaku mara diage kowe manuto kowe tak ajar etok-etok kalah wae ngerti kowe etok-etok kalah mengko yen kowe tetok kalah kanthi totoan Burmano Prabu Matsuwati lunga saka Wiraka kakang kincaka sing dadi ratu kowe arep jaluk kelungguhan apa tak wujuti apa kowe pengin dadi senopati <laughs> ya kelakon kelakon ning ya kuwi kowe manuta karo aku kowe tetok kalah wae Nadyanto aku iki rekoso uripku nanging ora epeh bebudenku Pedah opo aku urip mung kanggo apus-apus upama dadi mukti jalaran saka nggonku nyambut gawe ora teges aku iki apus karo marang negara sing wis ngayomi marang bilowo kepara kowe manut aku wae mumpung kowe durung tak beleh kaya kebo sapi sing ana pejagalan kowe bali yo wah edian wah ngabangke kuping sajae kok ora kena taiwan para maju remet dadi klareng epek-epek <laughs> sing isih iki pun Di. Ayo. Aja nganti diwene kelonggaran. Disuk terus jago sang Ayo Rajamala. Cucukno lemu mangan. Ketokno kekuatanmu. Ayo. Aja nganti entuk panggonan jago sang Hei Rajamala, ayo. Sing kuat dodhomu sing bakoh Rajamala. 老，喂。 lakon niku. Iso malah dongake kalah iki lho. Paman Raja Mula kados mekaten tandang iku lho Kakang Mas. Lah yo. Katone jagone dhewe kok saya kendu, saya kendu. Pojo suruh tok sampun, saestu sampun. Wah, telas kathah niku wae. Apa niki? Mboten gak ada pekewuh, ya. lungguh ngadeg lungguh ngadeg entek ibu entek ibu lah iya ing atase kaya ngono lho sajak oleh sajak kowe ora duwe tenaga yen nganti kalah sida dadi kere tenan awake dhewe mergo tatwane iki entek-entekan mau dipun surak iki mawon supados piyambakipun tuwuh gregeti hei Bilawa aja ngisin-isin ki Bilawa ayo sing kuat hei Bilawa sing kuat hei Bilawa sing kuat hei Bilawa sing kuat hei Bilawa hei Bilawa sing kuat Bilawa hei Oh! Mbak menawi menika ingkang dipun kersaken Bathara Brahma Kakang Semar ya nggih paduka ing sampun ngasta pusaka Kiai Bramastra menika dados sarana sumilah ing pedhut nagari Wirata kula mireng tembang rawat-rawat tu jaring mbok bakul sinambi woro ingkang nami raja molo niku kena lara luputing pati sedina mati ping 7 paribasane namung menawi dipun cemplungaken wonten sendang watari eh menika saged pulih kekiyatanipun kepara saya wimbuh kukuh adigayanipun kakang Semar Manggulu nggih Eh, mila monggo, Den, sampun ngantos kedangun. Pusaka Kiai Bromastra menika kalepasna ngener dhateng Sendang Matari. Mereka dados jalanan ngenteng-ngenteng ijejiban kang Raka bilowo, Iya ngestoke dawuh Kakang. Swatoko mangkono mentang langkap sinendangan warastra dibya nggih kedhi warhatnala. Titis olah kridaning lepasing jemparing. Nadyan sendang watari adoh pitung pendeleng gajah parandene. Ginyo nglepasaken jemparing. Angen nermanang sendang watari cemplung. Pusaka Kiai Bramastra. mesem kedewe ratno Yai Rajamala jengkelang. Nanging kuwi aja samar. Awit ana saranane kanggo maloyake kadangku Rajamala. Cemplunge sendang watari mesti bisa bali urip Rajamala. Eh, wadya bolo gotong ni. Yo pos gotong wadya bala saking kadipaten Kencapura. Arenggih Hari Sang Raja Malagya cinemplungaken wonten Sendang Watari. Sendang Watari wis cinemplungan Bromastra dening Sang Gedhi Wrahadana. Dadak sakala sareng risang raja mala cinemplungaken ora bisa waluya jati jati temah nirmala nanging kepara dadya lebur kuwandane sang raja mala kagiat saking coko Nyair Pakenco. Iki sapa pawong ana menungsa salah gawe iki sapa? Sapa wanuh wani nyedhaki sendang Watari? Ngerti marang pengapesan Yai Rajamala. Sendang Watari sing banyune bening lah kok saiki malah mulak-mulak kaya banyu mumuk. kuandane ayu raja mulo ora bisa bali urip kepara lebur dadi lebu wah sapa iki jagur kalah botoe maju ora trimo culika wong wirata blabar waca kenteng kawat nyatane wis suwung kawula wirata sing padha nonton wis padha bubar mawut sarasaran nanging aku ora bakal lali ingkang jalari pati Yai Raja Mala jago wirata sing jeneng Bilawa goleki saketemune monggo kulo kirakne Thank 别老，慢点！哎，米老，慢点！哎，米老，哎。 bangsat ora tak kedhepke mripatku. Playune bilawa ki nyiwono kene iki. Inggih kakane kok ora ana ya. Mangke klintu anggenipun mirsan ora mripatku sih awas. Angger gedhe dhuwur rambuté gondrong aku genah bilawa. iya kayak titen oh gede dhuwur ah, rambutnya gondrong wih genah bilo ini kamu ganteng gede dhuwur gondrong tutu hai kayak bilo gudek wok sih bar jojo kayak mau lanang ini ayu wah culiko iki Ilowo kowe aja ndelik. Ayo ketokno kowanemu. Aja bungah dupe bisa ngasorake Yai Rajamala. Ayo yen nganti kowe ora ngetok aja takon dosa. Wirata tak ora arek. Wah! Wah! ¡Ole! ¡ayó! kesuwen oleh murid ndedawa dosa mbok menawa iki dadi jalaran patimu ukut jagatmu tentrem swasana wiraga kancing langit kalap kalap kapong lirikin sanging sang mawe kandrung sabarang kadulu gir moyak naik gon resik ana sak cedhak ing beteng kidul wetan kene ana pawongan kok padha turu mating klekar yen pancen iki wong keserakat pancen aku mesake marang kahanane pawongan kang padha turana ning kene tangiya moro ayuh mapan ana raja wirata orang keteng sedelot nonep ana wirata aku kang bakal nglarepake ana ngersani sinuwun Prabu Matsuwa mati pawongan kuwi aja padha turu ana dalan kene pawongan uluh ana tumbak kang tumancep ana ing jajane pawongan iki uluh kagiat risang kapireng tenanggul ginembet gembet susang renaning bawono nemune iki bangkene wong kang wis padha ilang nyawane lan ora panglingi iki Gustiku kencaka rupa kento oh. Salidri. Salidri. Kowe kuwi nggawa apa? Kowe kuwi nggawa apa? Nyuwun pangapunten Raden. Lho, kowe nggawa tumbak. Inggih, tumbak kuwi saka ngendi? Tumbak menika kula wau mancep wonten jajanipun Gusti kula Raden Kencaka rupa Kenca. Lho, upama paman kincaku karo paman rupa kinca kuwi suduk salira kuwi tangeh lah kok tumbak ana tanganmu lan kuwi dadi jalaran patine paman kincaku rupa kinca yen ngono genah kowe gawe raja pati bener paman kincaku rupa kinca kuwi bakal jungking palenggan kanjeng rama dewaji ning dudu kaya ngene carane Prajawirata iki sih ana pengadilan ora kaya ngene tumindakmu banjur wewani mateni paman kene oh Raden Kang Pangkaso Jonggo kula kula nderek Bapar pisan kula mboten tumindak menapa ngantos paduka dawuhaken menika kula wawarate ora mripatku ngerti dhewe kowe sing nyekel tumbak mongko, tumbak kuwi kutah detik kae bang kene paman kincoko rupa kinco kunarpane ana kono mongko, sak cedhake kunarpaning paman kincoko rupa kinco anane mung kowe ora patut kowe urip ana wiraka dadi atur ana ngersani kanjeng rama dewasi rumangsa lega rasane atiku dina iki raden rajamala adipati kencaka rupa kenca wis prating lampus nalika aku bedah wirata mbiyen nganti ora bisa kasembadan awit saka kridaning senopati wirata raden kencaka rupa kenca nganti aku teluk satem aku gelem dadi krereane ngadipati kencoko rupa kencok ning saiki praja wirata wis ora ana senopati sing gamben wis ora ana senopati sing ampuh ing kene susarma kepara rumangsa lega akame tung wanci sing trep kaleni bedah praja wirata jaluk utari nanging yen to aku mung ijen sing tanpa rawang sepira kekuatanku Susarmo bakal jaluk sabyantu Kakang Prabu Duryudana wae

poting sendemiling angulati puspita metemindah kang warni oh. Dutaring taman hanon kang sekara waras iki teng tias bayata catu pro minangka candaing lampah olah menika warna warnani rogo melaring praja ngastina gajah yo liman benawi nggih sinebating kuru janggala aning Jawa ing ngasta songsong agung nagari Ngastina. Weneng den ucapna jejuluk Prabu Duryudana, Suyudana, Jaka Pitana, ya Prabu Jaya Pitana, Kurupati Sri Gendari Suta. Drestarastra Siwi, Prabu Gandarya Tripamangsah, ya jejuluk Prabu Kurawendra. Nuju Arismati sangkatong Mirung Ganing Pandapi Agung, lenggah dampar Kencono sesemek permadane yang sekaratan jungsi lebaran. Warap sari ginon dewi tulis aja bat kasturi sata mahkungas gandane sangkat tong temeking panguraan jawi pengambil hamlah barakan samyo sumewo ketinggal hang lengai jajar sang notong stino nenggi narapati basu karno datang kantun pati hario sungguni ya pati hario sumang ing jawi begambir amblabar kang samya sumewa tinindian Raden Dursasana Tatan Pantoro dangu anampi dhateng praptane Ronarendra Trikarta Prabu Susarma mangkono Sang Prabu Duryudana sigur amanem Brahma ing katemben prapti lakoning lengkas Ulu kita linu tinggi dong Om Kadung Kadereng hamo mon manah marahayu ayo ngokang tanagolong kumolong manatu koro karangani romang apus-pus pitong engsalan semon namit pasang Kalimantan beti nebih neng siku dendo cinakan neng tiri telak somo kakang parabu dari yudhono kuling neng sowan kakang parabu yai parabu susarmo podo kanti raharjo praptani royai parabu yang teri karto ye koko parabu raharjo sowan kulo niskolo mugi taklim kulo kantor patuko kakang parabu ngistino iya wis tak tompo taklim sholat yang poro siadi keporo pun kakeng mundut katarangan ono pari gawe opo dinikaton semengko pengawak para pratani rohono siti inggil projo ngesti no gini lagi kemarin atur kakeng parabu Sowan kula ing ngriki semisan mertuwi kawilujengan paduka Kakang Prabu Duryudana sakukuban. Urmaos mongkok miwah bombong dene paduka pranyata tasih nandang bagas waras miwah kamulyan ingkang semanten agengipun antuk pangestune kadang para siyadi pun kakang isih pinaringan seger waras lan kamul yang saka kang gelar jagat ih kakang Prabu kula ngempek eyom dhateng kamulyan paduka kakang Prabu Ngastina tong kalih sowan kula menika kepengin saya ngraketaken kekadangan ing antawisipun negari Trigarta tuwin Ngastina awit saksampunipun kula kekadangan kalian negari Ngastina menika kasil anggen kula dedagang apiun miwah candu saya ndherbala dene jangket triwigatos sing perlu kakang prabu kulo kula badhe gansaraken lelampan ingin kulo sumerepi mongso bodho Kakang Prabu nalika semanten kulo sesarengan kalian Raden Patih Kincaka saha Raden Urupa Kinca ugi mboten kantun Raden Saya perlu damel lontran-lontran wonten negari Wirata dasaripun dipatiken saka sakadang sampun dangu pun milik pun Prabu Matsuwapati pinten-pinten cara sampun kula tempuh supados enggal jebol beteng kados to medal margining kabetaan sandang tedha ing saben dintenipun kula grujuk kanthi regi ingkang mirah saking negari kula supados para namung tani tuwin ingkang sami pada sandang tedha wonten negari Wiraka sami tuna anggenipun nyade sandangan dalah kasil tetanemanipun saha so, sampun kelampan kula risak budayanipun tiyang Wiraka buktinipun ingkang nami toto kromo, welasasih asih ing Wirata sampun mujudaken barang langka lajeng malih racun candu sampun kula sebar waradin dumugi dusun ngadusun kalebet para lare tataran pasinaon dasar ugi sampun sami ngerasakan nikmating candu dalah apiyun Dinten samangke Prabu Matsupati sampun ketagihan kalian ingkang nami main dadu kagak Prabu. Lho dina iki Ahmad Sopati wis kersa main dadu. Iye, iya. sampun. Ah nadalah. <laughs> Tegese wis nemen rusaking budaya Wirata. Menapa malih sak menika laladan Wirata saben dinten mesti wonten daredah ingkang nuwuhaken pepejah. Kakang Prabu Duryudana mboten perlu gumun bilih Nara Praja Wirata sami jata sang piyambak-piyambak sami mboten gathuk pemanggihipun lakar kula ingkang damel menika dereng bab ngen rayaan bondo negari rabu. Prabu wasipun negari Wirata sampun kula damel kisruh mengkono yai. nggih iya. dados ringkesing rembak panjenan ngerisak kekiataning budaya sampun kelampan kula tindakaken wontene babakan ngerisak kekiatan lahir. Mugi sempat dipun tindakaken kalian kakak Dipati Kencaka sakadang kanthi pawatan aben sawung menungso. Iya. Nalika semanten Raden Rajamala dipun aben kalian lari pejagalan nami pun Abilawa. Namung kawuninga nabi yai Raden Molo mesti menang. mergo dhewe wis kondang kena lara uluputing pati kedahipun ngaten kedahipun ngaten namung nyatanipun Raden Rajamala suwe Raden Adipati Kinca Karupa Kinca kelampan dumugi ning pejah kakang Kakiat risang kabeh rengu Perinanggul dinembe dombe tu sangat maning bawono iya jagat dewa bathara ora nyono paman kincaka sakadang bisa mati saka tangane wong pejagalan kok aneh temen lakon banjur apa kekuatane tukang jagal bisa mateni paman Kincoko urupa kinelan raja mulo kula piyambak nggih gumun Kakang Prabu tiang jagal menika anggenipun mejahi mboten mawi pusaka menapa-menapa boten mawi gaman menapa-menapa nalika kula nyumur piningali anggenipun sami aben kekiatan Raden Rajamala tuwin tiyang pejagalan kula wa saking katebian Raden Rajamala pejah kasoran yudhanipun kalian ingkang nami Jagala Bilawa gumun kula menika lho ora nganggo senjata apa-apa namung mawi kuku walah taala. Saking katebian ketinggal sangat kuku menikah kok nyata sangat Nyatanipun sakit kangge mejahi Raden Rajamala. Tukang jaga oleh mateni Raden orang yang gue senjata apa-apa. Mboten. Namung mawi kuku kuku menikah kula kok ketinggal panjang sangat turgi landep sangat wah elok sangat yang jaga beliau tinggal sang wisa tenggawan mulat siri langen ning margo sinun kamar sang dewi menopo wonten ing maring paduka sinuwun kula badhe sabet jagong kaliyan Prabu Susarmo mangsa budhuwa tak borongake paman sengguni iye sareng sang prabu susarma paring dawuh wonten tiyang ingkang pendamelanipun namung jagal mongko sing jeneng jagal kuwi mung mateni kebo karo sapi iye paduka kula paring dawuh ingkang nami sinten kala wau jagal abilawa iye jagal abilawa anggenipun ngasoraken Raden Raja Mala mboten mawi gaman menapa-menapa. boten boten mawi godha, boten mawi pedhang, boten mawi tumbak. Namung mawi menapa? Namung mawi kuku kemawon ing ketingal panjang tur landhep sanget. Sinuwun paman sungguh iki Menapa paduka supe jagat menika pawongan ingkang anggadhahi senjata mapan wonten kuku mboten wonten sanes namung kejawi kengrayi rayi Werkudara inggih Bratasena. Ah menika kula sampun nemtokaken. Bilih wedal menika Pandhawa sami sesingidan wonten Wirata Sidha konangan. Ha <laughs> ha ha saya cetha saya nglondeli oh sing kepiye wae tinutupana gunung sapitu paribasane yen pancen kunangan dina iki pendhawa sesingidan ana ing praja wirata inggih sinuwun prayogane kepiye la inggih monggo pandhawa ingkang sampun ketingal sesingidan wonten wirata paduka sinuwun kula kanthing upadi para pandhawa menawi pandhawa pinanggi. pandhawa kedah mangsuli paukuman malih kalih welas tahun mapan wonten lebeting wana setunggal taun sesingitan wonten lebeting kita ageng mangono iye tuwin kula sampun saged nemtokaken bilih kang Wirata menika mesti mayungi dhateng para pandhawa yen pancen kaya mengkono apa kudu praja wirata dibyuki batang sayu tuah menika malah langkung merayu he eh, kula sarujuk kula sarujuk sanget kula sarujuk dasaripun kula menika sampun dipun wirang-wirangaken kaliyan Prabu Matsuwapati kula sarujuk menawi Kakang Prabu Duryudana badhe ngebak wonten kali wirata kepareng dari wiroto dipun rampit kemawon ulung rampit saking sisi ler padu kok kanyang prabu saking sisi kidul ulung itu prabu maksupati sampun boten badi sakit ibah tumuli rubuh kamar di negari wiroto mengkono yai prabu iye kulo sarujo sangat kulo sarujo sangat monggo saya mengatas kedangon paduka kakang prabu duryudana enggak paling dawuh dateng kadang-kadang paduka sono kurawa ngerampit negari wiroto iya iya kura aku sarujuk dina iki projo wiroto dibiuk batang sayu to e menggo disik wayah prabu leren ojo merungsu merasamu wayah prabu ya telah ninggalan nyuan akbar panda muntar timbang mereka kuning oh Suram syarat tanpa tangga sorlan masari ngunggung kandu hanerimeng lirlino tanpa kanin mengko dhisik wayah prabu sareh wah nganti sira ninggal sasana ndrawina Betake mung bakal sapatemon karo Dayoh sing lagi tumeka ning Praja Ngastina. Nganti para sesepuh tok singkur ora tok jak rembugan. Wayah Prabu, kepareng apa yang nyuwun katerangan? Nggih, kados pundi? Poneyang mireng lamat-lamat pangandi kamu kelawan tamu sing katemben prapto iki. Apa bener lamun sira bakal bedah Praja Wirangka nggih leres leres banjur luputé negara Wirangka kuwi apa Hyang Prabu Matsumati sampun wanuh-wani nutupi dhateng Pandhawa anggenipun sami sesingidan mongko Pandhawa menika kelilip tumraping Duryudana sami kalian Hyang Mangsah Pati menika mbiyantu dhateng Pandhawa sinten kemawon ingkang biyantu para pendhawa kula anggap satru bebuyutan wayah prabu pun yang arep takon badhe tangi menapa apa wong perang kuwi ngrampungke perkara hmm? yang kira-kira perang kuwi bisa ngrampungke perkara perango ayo perango yang perlu tak tomboki nyawani begawan bismo eling wayah prabu kawulanmu kuwi butuh ayem tentrem murah sandang murah pangan gampang golek pegawean satemah bisa nyukupi kula wargane lamun kawulanmu ayem tegese negara ngestina iki uga tentrem mergo ratu gustine tansah gawe nek tiasing sesama la yen dina-dina sing tok ajab punggonmu kepengin mateni pendowo bedah negarane ngelian kanthi kekuatan lanjur sok kapan olehmu mikir ke marang kebutuhan yang kamu koko Prabu kula suwun paduka sampun ngantos mendo ing pamiluto sampun ngantos mundur ing geguntur kula imutaken koko Prabu bilih pendito meniko pendamelanipun namung puji dikir puja broto menawi bab peperangan meniko mboten perlu ngembet dateng para brahmono mangke pindak menceng gegayuhanipun kepara saged ngendoni lampah paduka kakang Prabu awit pendhita menika sampun loyo tandangipun kendho ototipun mila menawi dipun derekaken majeng wonten pabalatan malah ngeribet-ngeribeti lampah monggo kula suwun kenceng tekad paduka kakang Prabu Duryudana eh susarmo nek ngendika ki latine dijaga Nek ngendiko ditoto kowe iki ratu lho sang prabu menika kedangan penemban susarma lambemu ki bosok ngaten lho lah kok malah nyepelekke kowe nyepelekke bekawan besmo kowe nyepelekke bekawan durna dikira aku pendhita tuwa ototku wis kendho ayo yen kowe arep nyoba pegawen durna mlayu wae sadu-adoe watone sing bisa tak sawang tak lepasi jemparing ora cemplong mripat mar ngerti aku Yogyo malih kinario palumpi Surya putra Narpati ngawongga Lan Pandhawa tur kadang ilen yayah tunggil ibu Kyai Prabu. Para para ngawongga kepareng asa melometur. Kula sarujuk menapa ingkang dados ancasipun Prabu susarmo Ingkang badhe nganti paduka Kyai Prabu Ngastina bedah nagari Wiraka. Kula suwun sampun ngantos kedangon, mangke menawi Pandhawa timbul tumunteng ngucik panguwasa negari Ngastina saha nyuwun wangsul negari Ngamarta. monggo keparenga paduka midhalaken kadang paduka sata kurawa dhateng negari wirata negari wirata dipun bumi angus babar pisan kula ing sagah nyirnaken para pendhawa iya kula prabu ngawongo kula sarujuk paman sing muni budhalno kadang-kadang yayi kurawa yai prabu susarpayo ngrampit praja wirata budhal monggo kula dherekaken kakang Yai Durno, kula menemban. iki jenenge wis menceng karo rembuk sekawit nalika padha sabet jago ana sasana Ndrawina putuku Duryudana jare goleki Pandhawa yen wis ketemu arep balekke praja Ngamarta lan arep diboyong Bali gelethek petele kok malah kowali kuwalik niki piye wiwit kriyen Ngastina nggih ngeten iki kok nawontenane kok Rembuk ngarep arih mburi niku wis ora padha wis ora gathuk lah iya to Wirata kuwi ora duwe luput apa-apa karo Ngastina lah kok malah arep dibedah negarane kuwi apa jenenge ora jarak perkara Rajeng Daswiti menika bidal menapa pamit ya mangkat mangkat Nggih, mengke pamit dak dikira ora kompak karo kancane. Rekoso nadyan kala mangsanipun menika cengkah karo batin ning ya kudu sing jeneng rombongan kuwi kedah manunggal ta peneman. Iya. Lan uga ingsun kepengin nyumurupi kepiye babaring lelakon iki. Yen pancen Duryudana keweleh mengko bakal tak elingake monggo pun pun dipun legani rumiyin kemawon. Ayo budal diomyongi kepiye. Lelakon iki mengko kula dherekaken peneman. Bintoro pinggang samudra oh. Kadya manjra ing pospita tetindhi ing marawira acampo samya medali lir rakit wileting gondo kayang gong mengun sang Niti, ben sang sangat cimicil oh pelati nyong ngedali wos kuto surawi oh, kaya buta sing ora akil mangkota prabu susarma nggih kados endi sinembi nyeranti yai prabu duryudana aku kepengin nyumurupi munggah apa sing dadi kekarepane atimu gone banget-banget kepengin bedah para jawiraka ana bab sing sinendi tumrap marang sira Yai Prabu leres leres dawuh paduka Kang Prabu menapa sebabipun dene kula kedah saged bedah nagari Wirata sepisan kula kedah saged nyirnaken ingkang nami Pandhawa menapa sebabipun Pandhawa kedah pejah awit namung pendawa menika ingkang dados pepalang anggen kula badhe nyebaraken kawruh kula wonten Nuswantara menika dene ingkang angka kalih wirata menika bumi emas paribasan teken garing ditandur wonten padas kemawon saged tukul ngrembuyung mila saking menika menawi kula saged nguasani negari wirata wah saya mukti gesang kula Bondoro Jodunyo Projawiroko badhe kula kuras kula boyong sedaya dateng negari Trigarta kangge bukti sak turun-turun kula dene ing kaping 3 kula badhe mangsuli nyuwun Dewi Utari saperlu badhe kula dadosaken prameswari ing negari kula Kakang Narpati nalika semanten kula sampun nglamar dateng Wiraka namung dipuntulak kalian Raden Patih Kincoko ngantos dados bondo yudho temah kula kawon kula teluk dados kereranipun Raden Kincoko kados ingkang kula aturaken wonten ngarsanipun Kakang Prabu Duryudana dinten menika Kakang Dipati Kincoko sampun dumugi ning pejah mila kula kinten mboten badhe wonten malih ingkang ngalang-alangi sedya kula hanggen kula kepengin ngelamar pun utari meniko meniko ancas kulo saya lego malih kakeng dari yudono kerso kulo dari akan bedah projo awet sampun dada sumpah kulo alung pecah tinimbang kulo gagal daup kalian pun utari wah uang dian ke baca tersenuh saja kok nyawa kok dienteng ke belum hmm. nolong saya ing atase ratu nglamar bocah wedok kok ditampik. Ngono ki mung kari nonton kelakuane ratune kok. Nek kaya Gustimu kuwi wis ora aneh. Akeh sing nulak sebabe lah piye ta? Jeneng ratu kok ora ning pilihane blas, rupa mrucut ya ta. Awakane ora kecandak, watake elek, utile ora ilok lah kuwi. Dasare geleman nek omong senengane mencla-mencri nek saguh karepe mblenjani arang-arang adus piye kaya ngono sing arep nyedak ya wegah ya ta tur dasare adoh ning kasusilan ora ngono oleh mblejeti kok ngantek nemen ora kok mblejeti ning aku ki mung ngandhake Pak Dik entenan kuwi lah wong oleh ndereki wit seprono sprene kok apa ya ora apal karo bos iki apa ora apal karo karaktere ratune la iya luwe-luwe iki duwe niat arep gepuk praja wirata ah tumindak kaya ngono ki apa ora ngunduh wae penggawe hayo mesti to lho wong nandur iki bakal ngunduh hukum karma ki ora goroh ha iya no eh lambe iki do omong apa ngrasani kok ning arepe ratune iki lho ning gurine kok ning arepe piye ta Ini rasa daku, rasa sampe yang kurungu salahnya kok kurungu. Lah wong nyatane sampean ki deman ya ora mudeng. Sinuwun kula kalih bilung niku raosan kersa paduka badhe ngayunaken Dewi tari Mbok nggih mumpun to, kula kalih bilung niku nadyanto kados ora dikanggokke ning kula niku ngeman. Menawi Prabu Matsapati mboten ngulungaken Dewi Utari pun pun pun mboten sah dipeksa ewadene eh, panjenengan badhe ngebak perang pun monggo negari wirata diuruki batang sayuta kemawon kula mathuk sanget menawi menika menawi sinun badhe mejahipun dawa ora ya nggih kula setuju pun ndak gek dipethoke pendhawa menika kendang pecah sinuwun piye tembung kuwi mboten pendhawa ndang pecah ngoten di sinuwun layo, iya pon gek dipethoki pendhawa mawon nek pancen sampeyan kepengin ngayunake utari mriyo kula suwun upami yo mangke ngantos dumadi peperangan nadyanto sedaya para prajurit nayaka pejah wirata utari sampun dipun pejahi langkung riyin iya yen temen kono katone iki yayi duryudana wis semepta awit wis ana tengara kang nang kono paman pati harus senguni, kados windi monggo kepareng paduka dawuh dhateng para kadang sata kurawa Kiai Prabu Duryudana sampun semepto inggih ngestaken dawuhe eh, karo marmo wonten dawuh paman mara sira metu wonten jaba perintahna wadya bala ngrampit para jawirata nggone dhateng sedhi ngestaken dawuh denjing pidhakumuruh saking astina nagri ong kung ingkang bala kuswa prabu sananira Lir Surya Wadaliro Saka ing calon iddi arasa medang ceket Duk mungo mungo maning sampun ing wukir merbabak bang sumira Ana sarating Surya nampak megolan gunung gunung ing usempet para wadya bala wis mireng tengara bendheri bidhaing para prajurit swarane wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata pancaro Bending swatama kang minangka tuku ing para wadya apa eh temenggung suca parwana kula wonten mangendi dawuh yen sinun prabu susarma wis paring dawuh kineng ngrampetake barisan saking Praja Trigarta Wigati ngrampet Praja Wiraga lho Kang Mangku Raja dadak kesuwen ayo Ketap wadya bala saka Trigarta yang kuyung lan sabiyantu apa kang dadi kersane isuk nomor Abu Susarmo sakecekle wong Wiraga dicekel dibondo pateni lho dateng sinten saking 1000 nyatangin ninggalang nyewana gelar banta muncar tindak lir ke O suram sorot hitam badang kasur lan pacaring burnaming ke kono mangko gembalaning carita aneng nggih menika tawaranani ora kengsi debat negari wiraka purayaga ngadapur joglo nenggo sinambung wisma winangun jamur barat nedeng megar saka guru sila prabata telung parengkul gedene ing ukir gambar sisi naga sinangga padungake swasa pinindo ndasing sardula jerambah silokoco jejubinan lina jenar ketinggal gilar-gilar ya tabut ginelar Sedoyo wangunan pinayu raksa baralian kang wis sirep nakit sesiran padasar pinajaran damar sewu tanpa wicalan beteng kandel jagang jero hangur bengi kedaton nagari wiraka sinten to ingkang asta pangawas nagari wiraka lah menika Senata jejuluk Prabu Sri coba Basumat Swapati Narendra wis kaladuk yuswa nanging ketingal mesih merbawani nalika semana nuju miyos ing pandhapi agung sinibo ing ngabdi niken salindri sumawana sing tandha dwija kangkut kok mengkono kuwi sabda sing mat kalamatan jroning alam kanyut ong sanya taniku kanyatan kan Sayang tinetaan pisau ingkang ngendi kula pun salindri. Kowe kaget ya, tak timbali. Eh, kowe kaget tak timbali. Sinuwun. Iya ya tinubur mong tuno sinembring gelap lepat tubi kulo nempi timbalan patu kau sinubun mulane kowe tak timbali aku harap takon aku tak takon wangsulana sing titis. Kemareng badhe ndangu menapa sinuwun? Salindri. Kula wonten dawuh. Kowe ngerti macan? Inggih, kula mangertos. Macan kae wisane mapan ana ngendi? Mapan wonten ing siungipun. Bener. kowe ngerti ulo inggi yang kowe ngerti ulo wisane kae mapan ana ngendi sawer menika wisanipun mapan wonten ing upasipun sinuhun iya yang macan wisane mapan ana siunge yang ulo wisane mapan gon upase saiki aku tak takon yang kowe yen kowe wisamu apa ana ngendi sinuwun kula kireng dungkap ingkang paduka kersakaken rumaos kula kula mboten gadah wisa lho dadi kowe iki ora ngrumangsani to teh kowe ora ngrumangsani iya saling diri mongko jane wisamu kuwi malah luwe ampuh tinimbang wisane ula welang kae yen kowe durung ngerti wisamu ana ngendi tak tuduhke ya tak tuduhke wisamu kuwi mapan ana liri ing meripatmu wisamu mapan ana eseming lambemu wisamu mapan ana weweking payudaramu lan wisamu mapan ana gebyaring wentis kuningmu dadi tak gerbok wiwit saka pucuk rambut nganti tekane jempolan sikil kowe kuwi kabeh kebak wiso ora nyono salindri salindri urupamu ki ayu ning jebul ayumu ki mawa wisa sing mandine ngungkuli upase Bathara Anta buga Salindri mulane ingsun paring dawuh kaya mengkono sebab gelem ora gelem kowe kudu ngakoni yen toh gugure yai kin saka sumbering perkara ya mung saka kowe derajatmu ki apa derajatmu ki ya apa kowe iki mung sak lamaking batur kena apa kowe arep digarwa yai kin kowe kok sajak klewo klewo. wiwit yai kin nyumurupi pasuryanmu sepisanan baik. aku wis krasa yen yai dipati kin saka kuwi pancen duweni rasa tresna karo kowe ning kena apa sajak olehmu kliwa-kliwa nalika semana ditarik arep dipek bojo jare kowe durung gelem duwe bojo kepengin momong awakmu dhewe bareng dipeksa kowe bingung olehmu golek alasan jare kowe wis duwe bojo ning bojomu dudu menungso ning Gandarwa lho tur Gandarwa ora mung siji kowe matur yen bojomu kuwi gandarwa cacahe 5 kuwi lho kaya mengkono kok sajak olehmu nampi alus karo yai dipati kinsoko satemah yai kinsoko mung trimo ngalah ngenteni sak longgare ngatimu sapa ngerti kowe bisa nglalekake bojomu gandarwa kuwi ning tinemune malah kowe tega kowe tega mateni yayi dipati kencaka seksine anakku seto ana wong kang gumlethak mapan ana ing pojok beteng Prajawirata mapan ana ing pojok beteng lor wetan Prajawirata tinemune kowe wis nyekel tumbak ya ta kowe nyekel tumbak mongko sak cedakmu kuwi ana kuwandane Yai Dipati Kencoko rupa Kenco. Mula gelem ora gelem sumbering pepati Yai Dipati Kencoko rupa Kenco ya mung saka kowe kanthi seksi anakku Seto. Nyuwun pangapunten sinuwun. Gusti kula Raden Seto klintuing panampi angin kula nyepeng to ora sah kowe dadak kowe alasan. Ora sah kowe dadak kowe alasan. yen kowe mapan kesuwen ora praja wirata ora urung akeh wong lanang sing padha dadi korbanmu he salindri mula wiwit dina iki ingsun kudune matrapi pidana pati karo kowe merga kowe jalari patine yai dipati kencok rupa kencok ning gandeng tak limbangi sih akeh lelabuhanmu tumrap marang anakku tari Eh, Salindri, dina iki kowe ora tak pidana mati, ning tak pidana tundung. Wiwit dina iki Salindri, kowe kudu lunga saka Wiraka. Aja ngambah Prajawiraka. Eh, eh. eh, eh. nyono pilih madu kok sinuwun mentolo nundung dateng kulo ning mongko dereng kinanten menawi kulo menika lepat kados menapa kerontoran taning manah kulo labet kedah pisah kalian keng putra Gusti kulo Dewi Utari mugi wonten kamiran paduka sinuwun kepareng anjabel dawuh kala wau eh salidri kene dudu papane wadol tangis kene dudu papane wadol tangis tembung sama beda dana denda ora bisa ditebus kanthi diri tu mete sing eluh sing kepiye wae ingsun tetep netepi sabda pendhita ratu kowe kudu lunga saka kene yen nganti iki ora minggat saka kene sapa meneh wong lanang sing dadi korbanmu yang nganti Prabu Matsuwapati Leno ora wurung aku ya melu kepencut karo kowe. Mula tinimbang kowe nyebar wisa. Lihat, lihat. Ora sah kowe dadak kowe arep. Lumo. Sinuwun. Piye? Bila dipun keparengaken kula nyuwun kanthi awrating manah. kula namung ngestaken dawuh namung kula nyuwun wedal gangsal dinten. Kowe njaluk wektu 5 dina ta nggo apa? Badhe kula nggih tata-tata tuwin are ringkes. Saha kula badhe pamit kalian sanak pitepangan pitepanganing sampun kalajeng sae. Oh iya. Ya. Tak lilani. Ning luweh saka 5 dina kowe isih kemliwer ana kene. Aja tak dusta ketok gulung kowe. bayar muni apa? Eh? Bayar muni apa? Kowe rasa dadak usul apa-apa. Kowe ngerti karo gaweanmu dhewe sak wis seneng. Kowe tanggung jawab karo gaweanmu ngono aku wis seneng. Ora dadak kowe Kowe dadi lurah pasar tanggung jawab karo gaweanmu. Ora rasa dadak kowe warna-warna. Tinimbang kowe kena awanget. Heh. Kanggo wis tak kencem. Utara kuwi apa? Rama mugi handados ing kawuningan. Nagari Wirata kadatengan parang muka. Sopo? Mungsuh sing teko sapa? Mboten pangling menika saking nagari Trigarta. Prabu Susarmo ingkang wangsul badhe bedah nagari wah biang satelek ora duwe isin ingsun dhewe bakal metuke karo Susarmo Wat Yowirotno, ayo maju. Hey, kaya butula ora penjriting turang gesti perkata ingkang swaca layu Ora angling putra Wiraka. Utara iki. Swadya Trigarta sing biyen wis tau bedah Praja Wiraka. Kowe suca permana, ya ora mangling karaku. Wandamu ora malih, ya mung kaya ngono kuwi ajeng. Kowe tekan ki arek opo? Ayo. Ratu Wiraka maju rene. nyembah delaman sing kok tak tugele gulune. Ora sah gole sing ora ono. anake lanang ayo nono wah makna sastra jendramu watekna dicoba mantra 他不要，但他们没啥的，全部出来好，你说嘛？好。哎，来，喂，啥？芒果，芒果色色。 对好。 wasu sarmo iki. Eh, para Boman Surati majur. Ratu Rai Gedek Ratu Ratu Isin kaya patratmu kuwi. Isin. <laughs> Tresna kok isin. Tak rewangi totoing pati. Tak jaluk utari. Ora sah lamblawat ngucap. Aja ngimpi kowe bisa mboyong anakku utari. Tangeh kelakone. Wah, edian. swara tuwa kok kejeme kaya mengkene. Kowe duwe mantu aku kuwi ora gelok Prabu Masopati. Heh. Hmm? Duwe mantu Prabu susarmo kuwi ora gelok. Upama aku sida karo Utari, Prabu Masopati besok bakale gedhen-gedhenan rabiku karo Utari. Ayo tontonan opo wayar tak gawar ini eh wong idan ojo ngomyang ojo ngomyang patrapmu kaya wong kokean jubung minggato ojo ngreget-ngregeti projo wiroto kelakon penjang kamu waktu bisa ngelangkai bang ini Prabu Matsuopati wah arep jajal rumantune cobanen cobanen nurut tuwa ayo ya lagi aku iki maro cobanen yen prabu matsopati kepengin ngerti apa sih dadi kekuatane prabu susarma karep ben ora sanggo oh iya susarma kae jebul sekti tenan Oke, okay, yang cerewet lah. para tuaku. Hei! Ya. Hati-hati yo, Bapak. Bapak raine. Ayo. Otiare. Wah, lagi lo. hoi. Otiar. Ot. Wet. Suat kegeremu. Ah. Wah, nun sewu, Wah, calon moro tuwa e dijaja. Ane ora apa-apa, lar yo bo karo mentune. <laughs> Hei. Yo. Yo. Rasakno iki. Eh. Wah, iya. Loro tenan tangane Marlo. Ya! Ora kena diye man kowe. kowe pancen ora ngono tak iman Prabu Matsuwati. Yen jane kudune aku ki mundi marang calon mara tuwa. Ning gandeng kowe ora bisa ngreksa marang jenengmu ing kene margane patimu. Eh, Susarpo. Aku jotok gawe wirang. Yen pancen arep mateni aku paten. Kelakon tak wirang-wirangke. Tak seretmu bengalun-alun nganggo jarane. higher, dikundangkan sing langit kawat-kawat ngapong lirikin sanging sang mawe gandru sabarang katulu kirmo yang mayin Bilowo Bilowo Bilowo Bawa Leren nonggonmu meregat kebu Yen arep jaluk pajek sesuk Aku rung kepayon Raja ngregoni wong bleh Bilowo aja ngregoni wong nyambut gawe Kene iki ngene nyambut gawe ora ngene wong jagongan Leren dhisik monggo yen nganti leren ana sing njuk daging piye coba apa kowe ngragati aku wong ya ora sampun pajet pasar olehku bayar telat oleh gedemel nguring-nguring. kali ono aku arep nutuke gaweanku eling yo di Kyai Bilowo Ojo ngrikon-ngrikoni. Jan iki eneng apa? Tekan kene aku ora bakal njaluk sampun pajek. Terus areng apa? Ngertenono bilawa wektu dina iki wirata bedah. Apa sambung rapati karo aku? Awit ana pareng muka saka ing Praja Trigarta. Kang wani bakal bedah Praja Wirata di La prajurit sing ana wirata kedohe apa? Prajurit sing ana wirata mesti blonjo karo kawula kaya dene aku oleh bayar pajak. Saiki ana apa-apa lah kok mati biyoke karo para kawula. La prajurit kedohe apa? Apa mudha pating penteleng wae. Yai si ora iku urip ana sak ngisoring pengayoman para Jawa bab goreh prungeng praja wirata aja mung tok pasrahke para prajurit wae sepira akeh prajurit nanging para kawula lan para warga wirata kono dhewe kudu rumangsa melu handar beni kudu melu ngurung kepilan molat sarira hangarasa wani aku kowe ora kurang darbeni kurang darbeni sing kepiye nalika semono aku dadi jago aku ya wis gelem ora perlu sira ngundhat-undhat pelakon sing wis nanging wektu dina iki praja wirata mbutuhake tangan-tangan trampil kaya ingkang tok duweni bilawa karep piye praja wirata wektu dina iki bedah sinuwun prabu matswapati wis kelakon kapikut dening prabu susarma mula tulungana ya bilawa mah kana pasrah karo penayung karo perjurit, karepe padha ngerti tanggung jawabe wis ora aja ngaku aku oh ya wis yen si Adi ora gelem ya wis wirang isin napa aku iki sedulur tuwa tak rewangi nembung karo sedulur enom wangsulanmu kok sengol kaya mengkono iya wis bilowo yen kowe ora gelem seksenono aku kang bakal magut ana ayudha aku sing arep perang dhewe lha aku arep aja tok gundeli aku arep maju perang ora sah ora sah wiwit cilik nganti semono ora tau perang ora sah dadak perang perang iki kaya kendel-kendel wae kowe getak bojomu wis nangis kok dicetak bojone terus isah-isah. Terus mepe kelambine. Mau itu gede ini dok. Neng cilik hati ini. Kurasa. Kurasa. Wirangi senopo aku. Jaluk tulung karo sedulur. Wais lereno. Prabu Marswapati Arampung ane susarmo. Eh. oleh sapa-sapa ratu tuwek mung kari jengkange ning luwangan. Heh. Kowe ngerti iki apa? Ayo. Iki yen aku wis mentala karo kowe. Kowe bakal tak sembelih alun-alun Babar pisan Praja Wirata, kawulamu karben ngerti. Yen ora aturi tanggo pengewan-ewan. Ayo. Aku mati aku aja tok wirang ah wirang-wirang opo inggih margane atah kabeh maksumati ah manungsa mareng tata wanoh wani ngejloki dadaku eh kowe iki manungsa sing ora ngerti aturan apa anggape dikira aku wedi karo kowe eh apa dikira aku wedi karo dapurmu Dikira. Oh, ya ya ya ya. Ah. kowe bilawa kowe kowe bilawa sing nalika semana mateni Raden Rajamala nganggo kuku ora sah kowe dadake tok sing kandha yen kowe bilawa ki sapa kita kowe ki werko aku yen kok tegel ya iso jan. Yang ora tak suwek cangkemmu. Ora urung mau arek gawe wisuna. Kang dendel ge jelek. Nyuwen-nyuweni. mati. Piye? Kulo kulo mati kulo. Wah, tangane sing tengen ilang. Tangane ndi? Biasane nganggo berlian. ya, Ora enak. Bareng arep maju perangi ganti grenjeng ali-ali. kita krasa arep ya eh, Wis goyang ini kita ta, ben wis semen. jare nglabi wong wedok iki tekaning pati ya kelakon tenan melongo lho dingkemke cangkeme rasah men men melongo nek bocah ngene nguyui cangkeme kuwi ora mesake lah dumungke masjid rasah wong bosae wis semen ya wis rampung ta iki kewajibane oleh momong Prabu Susarmo wis selesai. Golek ratu liya sing angkara murka dilingke. Dilingke kok ora iso, jaroke sisan. Ya wis. Ya wis tekan semene. Yuk golek rombongane. Yuk golek rombongane. Golek sing rame rombongane. Ayo ngendi? Lah ngendi? Kok kowe golek cokean-cokean iki lho kena geger. Lah iya. Wis ngono wae, kena mbendina kuwi. Wis tinggal wae, tinggal wae. Kaping Bindu jagal bilawa bisa nyelametake praja Wirata. kang sepisan bisa uwal saka cengkermaning yai dipati kencoko kaping pindhone uwal saka cengkermaning ratu trigarta prabu susarma eh kanggo inggih sinuwun mengko lamun ta wis dina kang prayoga ingsun kepengin sabe jagong karo jagal bilawa ngerteno no lampun wedu dina iki praja senopati praja wirata wis tanpa duwe senopati mbok menawa mengko bilawa bakal tak wisuda dadi senopati ya eh, kanggo ngestoaken dawuh sinuwun ya niti dina kang prayoga ayo tak kanthi munggah ana sanggar palanggatan unjuk syukur ing ngersane Gusti kang gelar jagat awit praja wirata wis sumilak pedhot kang nglimputi ana negara wirata kanggo